บุ๊กทูสิบเจ็ดจูนารอบบ้านเย่เดบ้านของเราอยู่ที่นี่ここが私たちの家ですหลังคาอยู่ข้างบน上は屋根です ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง下には地下室があります。มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน家の裏には庭があります。ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน家の前には道路はありません。มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน家の横に木があります。 อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่これが私のマンションアパートですห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ここが台所とお風呂場ですห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่あそこが今と寝室ですประตูบ้านปิด 玄関は閉まっています。แต่หน้าต่างเปิดでも窓は開いています。วันนี้อากาศร้อน今日は暑いです。เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น私たちは今に行きます。มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น そこにソファーと肘掛け椅子があります。おかけになってください。コンピューターของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น。そこにあるのは私のコンピューターです。ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น。そこに私のステレオがあります。 ชุดทีวีเป็นของใหม่そのテレビはとても新しいものです。